Եթերում օրացույցն է։ Այսօր ապրիլի 28-ն է, տարվա 118-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1788 թվականին Մերիլենդը դառնում է Միացյալ Նահանգների 7-րդ նահանգ։ 1852 թվականին ռուս գրող Իվան Տուրգենևը ձերբակալվեց Գոգոլի հիշատակին տպագրված հոդվածի համար։ 1920 թվականին խորթային կարգերը հաստատվեցին Ադրբեջանում։ 1923 թվականին Լոնդոնում բացվում է Wembley մարզադաշտը։ 1952 թվականին Dwight Eisenhower-ը նշանակվում է ՆԱՏՕ-ի գերագույն հրամանատար։ 2000 թվականին Ադրբեջանը, Վրաստանը եւ Թուրքիան ստորագրում են նավթամուղ կառուցելու համաձայնագիրը։ այսօրը ծնվել են 1878 թվականին ամերիկացի դերասան ռեժիսոր Լայոնել Բերիմորը, 1893 թվականին հայ գրող Մարտիրոս Վեսպերը, 1903 թվականին կինո եւ թատրոնի հայ դերասան Թադևոս Սարյանը, 1906 թվականին չեխամերիկյան մաթեմատիկոս Կուրտ Գյոդելը, 1927 թվականին հայ խորթային ֆիտոֆիզիոլոգ Մարիա Սարգիսովան, 1928 1937 թվականին Իրաքի 5-րդ նախագահ Սադամ Հուսեյնը 1948 թվականին անգլիացի գրող Թերի Պրատչերը, 1974 թվականին իսպանացի հայտնի դերասանուհի Պենելոպա Կրուսը, 1981 թվականին ամերիկացի դերասանուհի եւ մոդել Ջեսիկա Ալբան, 1990 թվականին հայ դերասանուհի, հաղորդավարուհի, երգչուհի Անահիտ Կիրակոսյանը։ Այսօրը տոնում են աշխատանքի անվտանգության համաշխարհային օրը, այսօր համաշխարհային օրացույցում նաև աշխատավայրում զոհված աշխատողների հիշատակի օրն է։ Այսօր ապրիլի 28-ն է, տարվա ավարտին մնաց 247 օր։